ויאמר משה אל אדוני, ראה אתה אומר אלי, הל את העם הזה, ואתה לא הודעתני, את אשר תשלח עמי, ואתה אמרת, ידעתיך ושם. וגם מצאת חן בעיניו. ואתה ימנע מצאתי כן בעיניך, הודיעני נא את דרכך ועדך, למען אמצא כן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה. ויאמר פני ילקו והניקותי לך. ויאמר אליו אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה. ובמה יוודע איפה כי מצאתי כן בעיניך אני ועמך הלא בלקתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני אל משה גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה כי מצאת חן בעיניך וידעך בשם, ויאמר, הראני נא את כבודך. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם, י"ה ו"ה לפניך, וקנאתי את אשר רקון, וריקמתי את אשר ארכם. ויאמר לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. ויאמר ארוני, הנה מקום איתי וניצבת על הצור והיה בעבור כבודי ושמתי כה ונקרעת הצור וסקותי כפי עליך עד עוברי. ואת הסירותי את כפי, וראית את אחורי, ופניי לא יראו.